Դավիթ, Տիգրան, Մոնթե, Նարեկ, Հայկ, Մանե, Մարիա, Եվա, Սարա։ Այս անուններով են անցնող տարում ամենաշատն անվանակոչել Արցախում ծնված երեխաներին։ Նրանց շարքում է նաև Սաթեն Թեպետիրյանուն այնքան էլ տարածված չէ։ Մարիամն ու Հովիկը այդպես էլ կոչել են իրենց առաջնեկին։ Սա թե նշանակում է պայքարող։ Մարիամին ու Հովիկին դուք անշուշտ գիտեք, Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցում պսակադրված վերջին զույգն է։ Սա թեն ծնվել է շրջափակումից 2 օր առաջ։ Շրջափակումից 2 օր առաջ, ինչպես մեզանից շատերը, Մարիամն էլ կարծում էր, որ ճանապարհն ուր որ է կբացվի։ Իրենց հիվանդասենյակում երկու առաջնեկ էին ծնվել։ Երջանկությունն այնքան շատ էր, որ տագնապը տեղ չուներ, ասում է։ Քանի որ մեր երկուսից առաջնեկն էր ծնվել, դրա համար մայրական այդ նոր զգացողությունները մի քիչ շատ ավելի գերակշռում էին եւ ճանապարհի մասին այդքան էլ չէինք մտածում։ Միայն հետո, երբ արդեն դուրս գրվեցինք, սկսեցինք ավելի շատ մտածել, ավելի շատ հասկանալ իրավիճակը, երբ լրահոսին չես հետևում, մի տեսակ թմբիրի մեջ ես գտնվում եւ այդքան էլ մեծ ուշադրություն չես դարձնում մտածում ես, որ ավելի կարևոր հարցեր կան հիմա երեխայի խնամքի մասին պետք է մտածել, բայց երբ սկսում ես լրահոսին հետևել, մի տեսակ շոկի մեջ ես ընկնում եւ արդեն դժվարանում ես կառավարել առօրյատ, դժվարանում ես երեխային բավականաչափ ուշադրություն դարձնել եւ սկսում ես մտածել երեխայի ապագայի մասին, ինչ կլինի հետո Ծննդատնից դուրս գրվելու օրն Ադրբեջանը խափանել էր Արցախի գազամատակարարումը։ Սա նոր խնդիրներ ստեղծեց ընտանիքի համար։ Պայքարեցին եւ հաղթարեցին այդ եւ մի շարք այլ դժվարություններ։ Փառք Աստծո, երեխայի կերակրման կերի խնդիր չկա, որովհետեւ կրծքով եմ կերակրում։ Ինչ կուզեի, որ մնացած մայրիկներն էլ ովքեր կատնախառնուրդներ են օգտագործում, եւ քանի որ ինչպես հասկանում եք, դրան պակասը արդեն կա, խորտ կտայի իրենց վերադառնալ կրծքով կերակրման բան, գիտեմ, որ դա բավականին դժվար է, որովհետև սկզբում ես էլ բավականին խնդիրների եմ հանդիպել, բայց հաղթահարել ենք երեխայի հետ մեկտեղ եւ այսօր ինքը կարողանում է բավարար սնունդ ստանալ եւ չսպասել, որ ինչ որ հումանիտար օգնություն կհասնի։ Արցախում պայքարող են բոլորը, մեծ թե փոքր։ Երեք շաբաթական սաթեն ծնողներից է ժառանգել դժվարությունները հաղթահարելու ուժը, բայց ուժի մի մեծ աղբյուր է դարձել ծնողների համար։ Մարիամը հիշում է ծնողների պատմածները։ Սրանից դժվար տարի տարիներ են եղել, հաղթահարելի է ամեն բան, միայն թե միասնական լինենք, ասում է։ Խոսքերը վստահ են ու զգույշ, փոքրիկ Սաթեն քնած է։ Ամեն մեկը իր ուժերի ներածին չափով փորձում է պայքարել, փորձում է հասկանալ, թե ինչպես իրավիճակից կարելի է դուրս գալ։ Ինչ է կախված մեզանից, որ เป զի դիմանանք այստեղ, նեցուկ լինենք իրար, փորձենք ամեն ինչով կիսվել, թե սննդով, թե հոգեբանորեն, թե զրույցներով։ 90-ականներին ասում են սրանից ավելի վատ է եղել, եթե այն ժամանակ կարողանում էին մի կտոր հացը 5-6 հոգու մեջ կիսել, ապա այսօր եղած չեղածով, եղած բարենով փորձենք կիսվել։ Ամենակարևորը մայրիկներին խորհուրդ եմ տալիս իսկապես անցնել կրծքով գերակրման կամ գոնե օգտվել մայրական բանկերից, այսպես ասած, կրծքով գերակրողներից խնդրել կաթ որովհետև հիշում եմ իմ մայրիկն էլ էր ասում, որ պատերազմի ժամանակ պատերազմից հետո ես էլ եմ մի քանի անգամ ուրիշի կաթով կերակրվել, բայց կաթնախառնուրդների չեն անցել։ Իսկ մենք կդիմանանք ու կհաղթարենք։ Դրա մասին են վկայում թեկուզ միայն շրջափակման օրերին Արցախում ծնված 59 երեխաները, նրանցից 31-ը աղջիկ է, 28-ը տղա, ասում է առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ագապի Հայրունին։ Այս տարի ծնելիության բարձր ցուցանիշ է գրանցվել։ Արցախի հանրապետության բուժ հաստատություններում 2022 թվականից առ այսօր արցանագրվել է 1605 ծնունդ, որի արդյունքում ծնվել են 1612 երեխաներ։ Նրանցից 15-ը զույգեր են։ Ընդհանուր քանակից 816-ը տղաներ են, 796-ը աղջիկներ։ 17 երեխաներ ծնվել են արտամարմնային բեղմնավորման ճանապարհով, 9 տղա, 8 8 աղջիկ, նրանցից 3-ը զույգեր են։ Անցնող տարում աճել է նաև բազմազավակության ցուցանիշը։ Ըստ ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալների, յուրաքանչյուր երրորդ ընտանիքը բազմազավակ է։ Շրջափակված Արցախում որքան էլ խնդիրները շատ, բայց կյանքը շարունակում է իր հունով ընթանալ։ Ծննդատան հին պատերը շարունակում են երեխաների ճիչեր լսել, մայրիկները պարտադրված նոր պայմաններում սովորում խնամել մանուկներին։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։